ยาแล้วับทำไม่เคยยังไงคือสัญญาครับผมเมื่อคิดสมาธิแล้วก็ทำให้เกิดปัญญาครับในเรื่องปัญญาก็ลังหาวันคิดสมาธิแล้วก็ต้องให้คุณเดินตามอาการสามที่สองต้องแต่ผมคนลดต้นหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อเนื้อกระดูกน้ำมันม ให้ใจกลับทั้งคือขยายใจน้อยอ่านใหม่อ่านเก่าให้มันเดินอย่างนี้เข้าใจพุทธบริทธยังไงครับคือดูอ่านที่จะดูคือผมอยู่คนเจ้าของครับผมคืออย่างนี้มุดดูผมผมมีตเป็นยังไงหาลักฐานเป็นยังไงมีเข้าไปในหนังลุกไปไกลแล้วก็มันออกมา มันยาวมันเรื่องอะไรอืมทำไมมันจึงยาวมันมีสีสิ่งอื่นนะครับให้เข้าใจ มันขึ้นตัดที่ขึ้นใจฝ่าโอมาถเนงนั้นแม้วแต่ผมจะมีการเล็บมีการดูดูอันนี้ดูผมแล้วดูผมเสร็จแล้วอาการผมดูเสร็จแล้วดูเล็อืมดูเล็กก็ทุกทุกเล็เนี่ยทั้งเล็บมีจริงอะไรก็ดูทุกเล็กดูครับคือดูมันเห็นชัดเจนในจิตใจของเราฮะสินงสาบิ่งจิติ่งใจดูอาการรักษาของมันเป็นยังไง ตอนดูดูตอนนี้มันจะเกิดภาพประกอบด้วยหรือเปล่าไม่มี ไม่มีภาพภาพภาพเภาเข้าใจในนั้นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวที่ภาพครับให้รู้โดยปัญญาว่าเป็นอย่างนั้นอรสัก่า์เป็นอย่างนั้นดูปัญญาดูโดยจิตอันลึกซึ้งนะครับปัญญาแล้วก็ดูอาการตามจิตดูเป็นข้างนอด สมาธิงานทีละอย่างละอย่างครับทีละดูทีละอย่างละอย่างดูทีละอย่างละอย่างไปครับเพื่อจะทำสมาธิของเราให้มีกาลังและสติก็มีกาลังไปด้วยโดยสุดแล้วหมดอาการสามที่สองไปแล้วแยกทีตแยกแยกถอนผมที่กองหนึ่งกองหนึ่งครับถอนเล็บไปกองหนึ่งฟันไปกองหนึ่งกองหนึ่งกองหนึ่งทั้ง ทำได้คือความโดยโดยจิตทิ่มันทำได้กองมดถุกกองแล้วก็ให้ลึกถึงดูมดถุกกองแล้วก็ให้ดูให้บริกรรมถึงอนีจจังทุกครั้งอาตาในในจิต่า้รู้จิกว่าทุกครั้งนี้ทุกครั้งอันีจจังอาตา แล้วก็อันนี้การสุขังนยนตาไรเห็นคุณตามในจิตไม่เหมือนกันละดูคิดครั้งสุดท้ายในใจให้ดูดูอาการของจิตละทั้งสามทั้งสามหลับนะเรียกใจหลับอันนี้การสุขังนันตาคิตมันเป็นทุกครั้งมันเป็นไงดูดูอาการจิตในการจริงเป็นอนิจจังเป็นยังไง จะแม่หน้าตามันเป็นยังไงให้ดูให้ชัดเข้าใจชัดเจนด้วยปัญญา อย่างเช่นจากพิจารณาปฏิจจสมุทฐานนี้เป็นขั้นปัญญาด้วยนะครับไมนใช่ตัวความปัญญาทำความใหญ่เกินครับพฏิจาสมุบาทก็ไม่ต้องพิจารณาอะไรมากมายมันพิจารณาสังขาร ให้พิจารณาสังขารอาวิชา อาวิชานึ่งเป็นเจอไม่รู้ถึงความเป็นจริงของสิ่งต่างวและใครรู้ดังในตัวอวิชานซะก่อนที่อวิชา่คิดคารมเป็นยังไงเวลามันเกิดอวิชาม่นเกิดนั้นมันเป็นยังไงดูอาการขำไมันมีพิจารณาที่อื่นดูสิพิจารณาในร่างกายของเราเนี่ยสังกาวิชาปิียาสังกาสังกาปฏิวัติดูไปตามหลับไป ที่จริงว่าเราพิจารณาตามแบบส่วนๆๆไปมันยาวไป ที่จริงให้เห็นอวิชชาในชัดเจนโดยส่วนใหญ่มันดับไปจากเราไปมันดับเองัคนั็ไปแวบเดียวกันมันหมดแล้วทั้งทั้งอวิชชาทั้งหมดทั้งสองมันดับไปนั่นดับดับไปมันดับไปเองแเออทีนี้ วิธีที่จะพิจารณาขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในพิจารณาอย่างไรกับก็เหมือนกันอาจารย์ก็เวทนาสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้ดูรูปซะก่อนดูรูปก่อนเมื่อไหร่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเปนเป็นก็ผมอยากได้รายละเอียดตรงว่าดูรูปดูยังไงดูรูปก็ดูที่วางสีให้รู้จักรูปซะก่อน เวแล้วก็นดูรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดูไปตามเรื่องไปก่อนรูปมันเป็นยังไงเวทนาเป็นยังไงสัญญาเป็นยังไงสังขารเป็นยังไงวิญญาณมันเป็นยังไงดูให้ละละดูลักษณะก่อนมันม่คิดถึงมันคิดอะไรเยอะละมันเป็นทั้งทั้งทั้งหา มันจะเกิดคำถามคำตอบภายในจิตมันมันรู้เอง มันรู้เองมันรู้ถึงความเป็นจริง มันรู้ถึงความเป็นจริงตอนนี้ตอนที่พิจารณานี่นะครับผมมันพิจารณาอย่างนี้แหละครับ สมมติว่าพิจารณาตอนที่ว่า สมมติว่าสมาธิมันเข้าลึกเข้าไปแล้วถอยออกมาแล้วเปล่าครับไม่ถอยอยู่ในสมาธิพิจารณาอยู่ในสมาธิสมาธิเป็นกมลังในพิจารณาได้ ไม่สึงยาวเกิดใจกตัวเราตอนพิจารณานี่เราไม่ต้องยึดพุทโธไม่ได้มันจังพิจารณาเรื่องยึดไม่นจองยึดบารกรรมในจังยึดว่างหมด ดูให้รู้ ให้ลึกซึ้งจากถึงจิตถึงใจเลยอืมอนนี้ถ้า สมาธิีิการเน่ยก็ต้องถอนมาไม่ไม่ถอนไม่ต้องถอนนะครับผมไม่ต้องปรองจิตให้อยู่ประคองจิตแต่สู้กับสมาธิกับจิตกับสมาธิให้อยู่บ้วยกรนครับในสมาธิเป็นกำลังให้พิจารณาได้ถึงความจริงๆถ้าเราจากสมาธิแล้วไปบัตรเราเอาข้างนอกมันไม่ถูกมันทันถึงความจริงแต่เราคัดเนื้อได้ก็ไม่ได้ความ คือเรารู้มันหมายความรู้ถึงจิตถึงใจด้วยอาการของจิตใจทำดูอันหนึ่งแล้วมันก็เหมือนกันก็ดูทั้งหมดมันเป็นอันแท้ในใจรวมว่าเมื่อเราดูรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้าใจในในในจิตของเราอันลึกซึ้งแล้วก็ให้รวมเรามุ่งคาดทั้งห้า มันธาตุห้าคือเวทนาจินาสัญญารวญญาเป็นของว่างเปล่าให้วางให้หมดเปของว่างเปล่าให้หมดนั่นมีอะไรจนไม่มีอะไรใหญ่ออกแล้วออกจากกันมนี่เวลาเยอะมันเป็นรูปนะเวลาใหญ่ออกกันเป็นเวลาใหญ่จนหมดจนหมดรูปแค่จนหมดรูปจิตของเราถึนที่ว่างที่ว่างนี่หมายความว่าหมายความไม่มีอะไรมันจะอยู่แม้เท่าถึนคนที่ลึกที่สุดอยู่ในของว่าง มันก็อกากาอะไรที่ทำไม่ได้มันเหมือนกับอากาศระว่างทิ้งมันกันอากาศมันมีอะไรที่สุดได้ทั้งกายแม้เส้นผมจะเล็กที่สุดยู่ในกายก็ต้องชิ้งไม่ได้ มันเปล่าว่างเปล่านั่จิตเป็นไงเรื่องนี้คำที่ว่ารูปดับนามกระดับนี่ไอ้นามลายร้อมกันนามก็คือเวทนาสัญเวทนาสัญญาสัญญารูปก็คือรูปนี่แหละ ตรงดับเล่นดับของขันไม่รู้ตรงนังนคำดับของขันไอ้น้ำดับตัวนี้มันมีความหมายคล้ายๆกับไอ้สังขารนะครับคือหมายความสังขารดับคือไม่ไม่ปรุงแต่งเหมือนกันนะหมดหมดสังขารหมดสังขารเออเ่าใช่ไห่สังขารก็หมดหมดความคิดหมดความคิดนึกการปรุงแต่งหมดความคิดหมดความปรุงแต่งปรุงแต่งนี้เมื่อวันหาัหมดสังขารเดียวหมดไปหมดแล้วทางการหมดไปแล้วอันนี้เรียกว่าน้ำดับ น้ำดำคือน้ำน้ำดำไม่ิไหมครับว่าคือไม่สิยึดชิดน้ำดำยึดชิดลงมัหมดทั้งหลุดสนามยึดแล้วก็หมดทั้งหลุดสนามอย่างระว่างครับทีนี้คำว่าหยุดคิดเนี่ยครับผมเออมันจะไปคล้ายๆมันจะเป็นมันจะเป็นว่าจิตมันจะไม่ได้ทำงานหรือเปล่าไม่ทำงานอะไรเลิกทำงานแล้ว มันมีอะไรงานมันมีงานจะทำแล้วชือว่าง มดงามมดงามครับคุณงด่างครับ ครับพราสมมติอ่ะขณะนี้ที่เรานั่งอยู่คุยอยู่เนี่ยครับ คิดมัน มัน มันมันก็คุยไปตามปกติ แต่ว่าไอ้ความว่างมันยังอยู่นะครับความที่อยู่ในนั้นความอยู่ในนั้นยุดม่หยุดหยุดแล้วก็มันไม่ไม่มีตัวมีตนอะไร ไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการปรุงแต่งแล้วก็เลยเห็นตัวเห็นตนไม่มี ไม่ยึดถือตัวตนไม่ยึดถือลูกคุณนไม่หมดไม่ยึดทั้งหมดเลยแต่ว่าการทำการพูดกัญจานี่ยังเป็นไปตามธรรมชาติให้เป็นอห้เลยทั้งรู้ไปตามธรรมชาติครับผมถ้ารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติจิ่เป็นธรรมชาติทั้งยึดไม่เกาะยึดไม่เกาะไม่เกาะจริงสมัยถึงพวงเราไม่เกาะเลยครับผมนั่นนั่นคือวางใจ่าครับวาง อ้ตัวว่างเปล่าที่เชื่อเนี่ยรูปดับนามก็ดับตอนนี้ก็เหลืออยู่ตัวว่างนะเลือหัว ตัวว่างตอนนี้เขาเรียกอะไรครับคือเป็นเขาเรียกเป็นอะไรครับผมเป็นธรรมะหรือ่าดแล้วไปเรียกว่าตัวเป็นเออผมอาจจะสูงสุดตรงนั้น็นตัวตัวธรรมะที่สูงสุดก็วน้ที่แท้จริงอยู่ตรงนั้นใช่ไหมตัวนั้นใช้จริงใช่ไหมคือเรียกว่าใช้ชื่อกระดานนี้มีชื่อดอกแต่ว่าใช้ชื่อสมมติขึ้นมาชื่อนั่นครับ นี่ก็คชื่อว่านามกาย นามกาย ชื่อว่านามกาย นามกายคือ คือชื่อว่างนี่ว่างว่าง บ้านคือมันมันว่างเปล่ามันมีอะไรเป็นสิ่งอยู่ในกองบ้านไม่เป็นิดเดียวถึงแม้ว่าเราจะคุยเราจะคิดเราจะเราจึงที่จะสร้างโบสถ์สร้างสลาสร้างวิหารแล้วก็ทำไปตามธรรมชาติของมันอ๋อทำตามหน้าที่ทำตามหน้าที่แต่จิตไม่มีความเ่าว่ามียึถืออะไรไม่ยึดถือครท่านแล้วก็เลยไปครับผเดี๋ยวยืนนั่นจปสารดูคุณดูใจครับปัญญาปัญญาของเรามันถึงแล้วทำกับกคร ครับผม ไอ้ตัวนี้คือจะเกิดความคล่องตัวใช่ไหมครับผมครับไม่ไมมีการอึดอัดไม่มีอะไรแล้ว ไม่มีแล้ว ครับตัวเบอร์บางทีคนนี้ปฏิบัติ ก็มักจะปล่อยนิ่งกันเฉยๆแล้วก็เอาอันนั้นอันนี้เป็นขั้นอะไรเลยไม่เอาครับนิ่งเฉยอันนั้นไม่เป็นธรรมชาติปรากฏว่าจะไม่ถึง ไม่รู้ถึงอันนิ่งเฉยๆเง ไม่ใช่ไม่ใช่เฉยเฉยจะไม่ได้ไม่ใช่มันรู้วลามาถ้ามันมันชอบไปหมดแล้วรู้สักแต่ว่ารู้รู้จักแต่็นยึดอะไรทุกอย่างการเราคนที่ยังปฏิบัติไม่ถึงก็มันจะไม่เข้าไม่รู้สภาวะตรงนี้ไม่รู้สภาวะนี่เราเป็นบาตรเวลาเอาไปคิดเอาไปเชื่อเอาเองมันไม่ได้ครับแล้วเราแบบที่เราจะปัญญาครับปัญญาหนึ่ง พยายามเป็นสมาธิมันรู้ถึงความสุขดีพอดีแล้วมันมันลดความสงสัยครับไม่ต้องไปทำใต้กระดาษมนรู้เองครับตั้งใจให้คิดชาเรายังไม่รู้พูดให้รู้ก็รู้ไม่ได้เราแค่คิดนี้ครับผมทีนี้คนมาติดตรงนี้ครับผมพอปฏิบัติไปแล้วมันเกิดความสว่างขึ้นที่เฉยติดอยู่ตรงนี้ไม่รู้จะไปตรงไหนทำอย่างไรเพราะไอ้สว่างตัวนี้มันส่องอยู่ระดับยังไง ความอย่างนี้คือมันเลือกโอชาโอชาสมีแสนสองขนาดที่ใช้ไม่ได้ครับใช้ไม่ได้เขาจะแก้ยังไงครับดูจิตดูจิตนั่นแหละจิตมันจะแสดงเอาเอาไปเลยมัรู้ถึงเตีงจิตออกเลยนะครับถ้าไม่รู้ถึงจิตถ้าเรารู้่ถึงว่าไปหลงอ่ะครับไอ้สิ่งหลงนะหลงก็รู้ถึงจิตหลงก็ตามต้องหลงหลงคุณออกไปก่อนกัน ที่ต้องดูเทวดาที่อยู่ประเทศรู้อะไรโน้ตเป็นประชาชนมันเห็นอาจจะโอกาสเนี่มันเห็นคนจะและการเราไม่เคยรู้ไลยมันรู้เราไม่เคยเห็นเลยมันไปหลงอะไรหลงกับลูกอย่นั้นนะครับจิตตอนนี้ที่ที่เห็นแสงเห็นได้ต่างๆแต่เราจะไม่เห็นแล้วกลับมาดูจิตดูยังไงครับพี่ มาดูจิตมาดูมาดูจิตดูจิตได้จริงเลยนั้นข้าวที่อ๋อมีต้องเรามาศึกษามาพูดกับเรามัอย่งนี้ จะตอนอยู่ที่ชิดที่ไปหมดช่วงเราไปทุนแต่งเราเป็นอย่างนี้ครับเราไปปรุนแต่งนี้ก่อนเราก็มาหรือเอาเขาเรียกว่าอะไรเอาจิตนะครับเราดูจิตนะครับที่ดูจิตแล้วครับนั่นคือดูจิตไม่ต้องไปละมาสักาดอะไรดูดูความเป็นอย่างไรมันขาดเองอะไรทุกสิ่งอย่างขาดเลยมันจะมีสิ่งมันครับรู้สึกความจริงแล้วก็มันหมดมันหมดความสงสัย ก็ต้องรู้ถึงถึงความจริงรู้เลยโดยปัญญาอริยมรรคแยกรู้ถองเป็นแข็งก็ไม่มีอะไรมากมายเขาพูดถึงตอนปฏิบัตินะครับผมเราต้องปล่อยจิตสบายสบายใช่ไหมครับไม่ไปบังคับไม่แต่อะไรมัน นะครับฉบับเบื้องต้นก็ต้องปฏิบัติจิตของเราไม่เป็นสมาธิเราปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติไม่เอาเราหมายพุทโธทันทีพระพุทโธในสามยืนจิตในหัวใจเราไปเขียนด้วในนั้นก็ได้เราพุทโธพุทโธพุทโธสร้างจิตเป็นผู้บริการทีมันจิตเป็นผู้วางไม่ต้องรอกับปากสติของเราผู้ว่าผู้ว่าพุทโธอยู่ตรงไหนจำสติตรงนั้นนะครับผู้บริกรรมบริกรรมเรื่อยไป ครับแต่ตอนนี้ไปเข้ากับเรื่องที่หลวงปู่อธิบายไว้ครับการที่เห็นแสงเห็นโอภาสเนี่ยก็ตรงนี้มันเป็นจังเนี่ยครับในหลักสมาธิมีอยู่อยู่ในว่าหลักที่ว่าจิตตรงออกนอกไปสมุทัยใช่ไหมครับมันมันจะเป็นอย่างนั้นที่ไปยึดอย่างไปเชื่ออยู่นั่นแหละแล้วคุณพาไปเห็นเรื่ออะไรวันมีที่ไม่มีที่สิ้นสุดครับโอกาสอยากเห็นอะไรเห็นอยากรู้อะไรไม่รู้มันรู้เองรู้อะไรสิ้งสุดใจใจไม่ทัน รู้แปลกไอ้คือรู้ที่เราไม่เคยรู้เช่นเราเคยอยากเห็นอะไรมันเห็นอันนั้นอยากรู้อะไรมันรู้อันนั้นมันพุทธขึ้นมารู้นะกลายขึ้นพุทธนั้นตัวสิเลสทั้งหมดเลยครับผมไม่ใช่จริงนแล้วเราเห็นตัวเราแล้วก็อาชีพของเราก็ไปไปยึดอาชีพของเราหน้าอาชีพที่เห็นนั้นเข้าใจเป็นจริงเข้าใจเข้าใจก็อย่างนั้นเองถ้ายาเป็นตัวจริงตัวที่จริงไม่ใช่จริงคือตัวสิเลส มาเปหองอะไรนะวิปัชนีวิปัชสนาคือกิเลสวิปัชนีคือมีใจวิปัชนาคี่วิปัชนีทุกป์กิเลสมีตัวกิเลสหามีใจคนสิ่งทั้งหมดเลยของภายนอกแล้วถ้าถ้าเราจะตัดมันจะนนั่งอย่างก็ต้องตอบอย่างนี้ไม่ได้จิตตั้งจิตในจิตะารนาที่มีต่เสียมีต่อสติสติจิต เราตั้งจิตเป็นจิตเพ่งจิตถึงจิตแล้วก็ตั้งสติเป็นจิตจิตอันนั้นขาดเองก็หมดเรื่องกันไปเราขาดแล้วก็หมดหมายความว่าชีวิตที่เราดูไปเห็นตามมันนั้นหมายความว่าเรา ไม่รู้เท่ามัน แล้วแต่มันโลกเรื่องไป เราลงไป แล้วขยายความเป็นจริงออไปตามมัน แล้วแต่แล้วแต่จะสอน ตอนนี้แล้วก็ไอ้ซื้อตามมันทั้งหมด สุดท้ายจะเป็นบาครับถ้าเราถ้วางไม่ได้เป็นบาปครับแต่ตอนนี้มีปัญหาบางคนฮะที่นั่งแล้วมีตัวหมุนบ้าง มีตัวโครงบ้าง มีตัวลอยบ้าง อันนี้จะแก้ยังไงคับอยู่ในจิตทั้งหมดเลย อยู่ในจิตทั้งหมดสิิทั้งหมดนี่มีสกดพิจิตรอสไรพิจิตงนีแล้วอย่าง คาริตาปิติเรณาปิติโอเิงนขาปิติอะไรนะมีสิ่งลอยไปนั้นนี่ก็นี่คือยังยังเอาไม่ได้นี่ถ้าจะแก้กับผมมาให้เกิดจิตก็รู้ในจิตก็กลับมาดูจิตมันรู้ในจิตทั้งจิตนี่อันนั้นก็ขาดไปน้อยกวจิตของเราอยู่เนื้อเนื้อเนื้อปิติเรล่านั้นอีกอันนี้เนื้อปิติเรล่านั้นอีกครับทีนี้ัอยู่เนื้อทั้งหมดเลยนั่นขาดจิตเอไม่มีอะไร แต่การสิ่เห่นี้มันมันยากมากเพราะว่าไอ้สมาธิมันมีตัวมีตนอะไรแล้วก็ถ้่อืมมันก็จะรู้จิตจริงมันก็ต้องนั่นแหละเมื่อวานในเรียนหนังสือนี่ครับผมเรียนถามท่านอาจารย์เทศอาจารย์เทศบอกว่าให้นั่งให้จิตสมาธิเฉยแล้วปัญญามันจะเกิดขึ้นเอง ป็นอย่างก็เกิดจากสมาธิแล้วครับไม่ต้องเอาอะไรมาพิจารณาวันนี้ถ้าพิจารณามันนี้เป็นการเอ่ออะไรเ้าสัญญามาใจจะพิจารณาจิตละพิจารณาจิตจิตจะรู้จิตให้รู้จิตปัญญาสูงสุดคือจิตรู้จิตครับถ้าเรารู้จิตชัดเจนแล้วหมดปัญญาแล้วไม่ต้องรู้อะไรอีกอะไรก็อยู่ในจิตของเราหมด ให้รู้จิตเองจิตนั้นในใจของสันตานมันเป็นอะไรมาครับสำหรับกันการสมุทัยได้ทั้งหมดในสัตว์าริกาสาริกามีเคยพูดไปแล้วอยู่ในมิีชีวิตดีห้ามนอกที่ตรงออกนอกประตูสมุทัยนะกประตูสมุทัยผลของสมุทัยเป็นตัวทุกข์ผลที่เกิดของเราเป็นทุกข์ ผลของจิตใแจ่มแจ้งเป็นเป็นนิโรธจิตจิตเห็นจิตเป็นตัวมรรคจิตเห็นจิตเป็นตัวมรรคผลของมรรคเป็นตัวนิโรธผลของมรรคผลใหงจิตเห็นจิตอย่างเป็นแจ้งตัวนั้นเป็นนิโรธเป็นผลผลผลเห็นผลของจิตที่เห็นจิตเห็นในเนื้อในตัวมรรคการเห็นเป็นตัวมรรคเป็นตัวมรรคครับแล้วจะดับมรรคอันนี้เราเป็นเป็นผลนะครับเป็นนิโรธเป็นตัวนิโรธคือดับทุกข์ครับไม่มีทุกข์ครับ ไม่เห็นคนี่ผลนี่นะเหตุของเหตุของเราก็คือเหตุของเราคือตัวอะไรมาเหตุของทุกข์ก็คือสงสัยสงสัยคือผลมันนี่เราเป็นผลผลของของสมุทัยเป็นตัวทุกข์และผลของของมรรคคือตัวนิโรธครับ เอ็ดคำว่าจิตดูจิตหมายความว่าเอาสติดูจิตเราจิตไหลรู้จิตก็คือรู้ครับแล้วก็เราตั้งสติให้อยู่ในนั้นให้อยู่กับรู้สติรู้จิตอยู่เนี่ยคือจิตกับสติเองตั้งจิตเป็นจิตเพื่อนนั่เป็นอันเดียวตั้งจิตจิตจิตกับรู้เป็นของสิ่งเดียวกันมีแตกต่างกันเลย การแตกต่างทั้งหลายเกิดขึ้นจากการะชุบผิดผิดนั้นย่อมนำเราไปสู่การก่อสร้างกรรมทั้งหลายทั้งปวงทุกชนิดมีอยูดเนื่องจากเราเข้าใจผิดมันคือตัวสร้างกรรมในที่สิ้นสุดพอคิดองจิละอะไรแล้วมันขาดหมดมันมันมันจ็บมันมันตัดขาดไปหมดแล้วกิเลสปัญหาเราหมดแล้วครับต้องมีอะไรนั่นมันหมด ผู้ที่เสร็จตัดกิเลสตัณหาปาทานหมดคือพระอรหันต์เนี่ยครับผมก็เป็นดวงดวงจิตก็ไนั้ยังอยู่ใช่ไหมครับผม ก็อยู่จิยังไม่ไป็ไม่มีปรุงแต่งอะไรฉะนั้นไม่มีปรุงแต่งครับ แม้แต่ละตัณหาได้จิตนั่เดินอยู่นั่นโดยสัจธรรมสัจธรรมคือจิตของเราสัจธรรมของเรานั้น ไม่นหายไปจากเราแม้ในขณะ ที่เรากำลังหลงผิดอยู่ในอวิชชาและในระดับกลับมาในขณะที่เรามีการกัดสรุป ทั้งเดียวเนี่ยอวิชชาคือตัวนี้รู้ขึ้นตัวนี้รู้ทั้เดียวที่ตังนี้ เป็นธรรมชาติแห่งภูสัตตาทุกเมื่อธรรมชาติอย่างไรเป็นธรรมชาติแห่งภูสัตตาคือมันมีอยู่อย่างนั้น มันเป็นอยู่อย่างนั้นอาจจะจักของเรามันมีการเปลี่ยนแปลง มีการเปลี่ยนแปลงสมเด็จอิสระชาเรื่องเป็นรางขอขอใครไม่มีทั้งจุดไม่มีทั้งไหนวิชามีพุดไม่ได้จิดตัวคิดหรือตัวคิดเอง จะยึดกับมดมดมดยึดมดคิดเห็นไหมครับผมอืมก็คิดมันอย่างนี้คุณมันไม่เคลื่อนแสงไปไหนครับผมไอ้ช้ามันก็อยู่นี่นะมันก็ถ้าจิตมันเป็นจิตมันลงไปตามไอ้สามมันก็อยู่ในนั้นอยู่นตัวนั้นครับผมมันยังอยู่อย่างนั้นเองอยู่อย่างนั้นเองมันไม่เปลี่ยนใจพูกอวิชชาครอบงาอวิชชาจะเป็นอะไรก็จะยังอยู่้ที่ข้างนอกมันไ่ได้มันเริดข้ไอ้สัจจะที่นั่น แล้วเราจึงมีปัญญาเกิดขึ้นนะที่มีปัญญาเกิดขึ้นจริงจึงจะมีของแต่ซึ่งสนเนี่ยรู้จต่รู้จะมีเป็นจิตแรู้ไปถามสมุทัยพระผมเคยเห็นเรื่องหนึ่งในวันจิตของผเออจิตแท้แล้วก็จิตรับคิอรับอารมณ์ต่างๆเข้ามาตอนนี้จะจิตรู้จิตรู้จนพอรู้เข้ามาแล้วกลายเป็นจิตับครับผมเริ่มรัะไอ้กิเลสตัณหาออกอันนี้ก็เป็น คิดลดครับงานคือละในนั้นเราละยังไงอันนี้จะเปรียบเป็นการที่สิบเลยครับละมีสุดทางมันก็ไม่ไม่ดับครับผสุดทางไม่ดับต้องละทั้งประเด็นดับต้องละทุกทางมีดับเราดูการถยอว่าการเป็นชีวิตเราเรารู้เด็กวนนี้เอานั่นมาแก้เอานั่นมาแก้ไม่ได้ครับไม่ดับครับผมที่จะต่อนอกอยู่ที่จีเดียนสงบเรา ชี้ในเรีงที่ว่าต้องต้องดูจิตข้างในขนาดนี้ข้างในที่จิตเป็นชีวิต่เป็นหลักหมดแล้วถ้าตั้งจิตมีจิตอะไรมันขาดนี่แหละแบบวิธหลักที่สองแต่ปฏิบัติโดยปัญญาอันนี้ทั้งหมดมันดับไม่ไม่ไม่สิ้นภาว่าจะแห้งจิตเป็นสิ่งก็เป็นในสันทั้งหลายโดยปรับวิญญา เมื่อมีวิญญาณแล้วก็เริ่มวิธีแห่งความคิดนึกวิธีแห่งการหาเหตุผลเพราะว่าที่แท้จิตก็แค่รูปเป็นวิญญาณประเภทต่างๆเมื่อวิญญาณรับรู้อารมณ์สงบเกิดขึ้น ก็จะสนอรู้ในวัตถุแห่งอารมณ์สงบนั้นจากความสงบดังนั้นจิตของข้าที่แปดเนื่องมาจากแรงไข้ตุ้นของสวะที่เพิ่มจิตเม่ว่าบุคคลนั้นจะปฏิบัติจิตในทางเชื่อหรือปฏิบัติจิตในทางดีก็แล้วแต่ว่า สภาพจ่ตของจิตจะอยู่ในอารมณ์ชินใดอยู่ในอารมณ์ดีหรืออยู่ในอารมณ์ชั่ว อารมณ์ชั่วเป็นลักษณะของสามัญชนอารมณ์ดีเป็นลักษณะของสุภาพเพราะว่าความรู้สึกที่เป็นของคู่ประเภทตรงกันข้ามฝังจิตอยู่ในในใจสัแห่งภาวะที่แรงจิตนังนเองของคู่อะไรดีชั่วสูงต่ำอะไรดับ ล่างขาอะไรมีเป็นคู่คู่ทั้งสิ้นเป็นคู่กันจรินเป็นเนื้อเดียวกันหมดเขาแยกคู่นี้ได้แล้วกันนะส่นนั่นสัวรรณไม่ซ้ายไม่ขวาไม่ซ้ายไม่ขวาถ้าไม่มีทั้งบุญทั้งบาปยูเนือบุญเนือบาปเนี่ยบุญหน้าบาปเนื้อสมุดเนื้อบัญญจักเนื้ออนนี้จังสุขังอนั้ตาอเนื้อเหตุเนื้อผลมุดบัญญัติ ทุกขังอนิจจังนาตาเหตุผลอะไรนี้มีโยนิหรอกนะอาชีพนี้ไม่มีโยนิเหตุผลต้องอยากอะไรสุดละมีโยนิหรอกมีเนื้อกรรมละมีโยนิหรอกทั้งสามกรรมภพรูปภพอรูปภพมันโยนิทั้งหมดอาจจะว่างนะเมื่อเห็นมีผลทั้งหมดเมื่อเห็นมีผลทั้งหมดอันนี้เรื่องของมันยื่นมาเป็นการหลบทั้งหมด คือธรรมะแค่นี้ก็จะปฏิบัติกัเป็นพุทธิสีก็ยังไม่ค่อยจะได้ผลถ้าอีกเดียวเป็นไรครับ ครับผมบางทีก็ถ้าบางทีก็เร็วครับถ้าพูดที่อบรมมาแล้วก็พูดอย่างนี้ก็ได้ความครับถ้าพูดอย่างนีตัวเองพูดอย่างนี้เหมือนกันกับเราหูแต่รู้ควายครับผมไม่ยินเป็นอะไรมันจิงกลายเป็นจิตใจ ตอนตอนที่หลวงปู่เลิกเดินทุดงนั่นหลวงปู่คงคงคงพบทางแล้วก็ับถึงกลับเมาในเมืองก็พบแล้วก็ไม่ใช่ไม่พบแล้วก็ไม่ใช่แปลว่าก็เลยทำมาพูดตรงนี้ก็เนื่องจากมาปฏิบัติจากเรามาปฏิบัติอะไราจึงใจอะไรมาพูดอย่างนี้ก็คือที่ เพราะว่า ถ้าผู้ปฏิบัตินี่ยังไม่เห็นทางอะไรพอเข้าเมืองมักจะหลุดเองมีสองอย่างเขาเยกรูปพอด้วยวิชามัดิเหตุก็ต้องละผลต้องละใช้ นี่ก็หมดต้นทีเลยเหตุของเราคนทั้งหลายนั้นไม่ต้องอยู่ในรูปในคนนั้นมีในรูปในคนที่ที่สุะเกิดนี้มันหมดหมดเกิดหมดแก่หมดเกิดหมดตายแล้วจึงมีชีวิตและไม่มีชีวิตในจักรวาลนั่นไม่ควรรวมแล้วมีรูปกับนามสองอย่างนะงานเดิมคือคือความบ้างของจักรวาลเข้าคู่กัน เป็นเหตุเตัวอิจาเกิดเหตกาะที่ได้มีรูปที่นั้นต้องมีนามที่ได้มีนามที่นั้นต้องมีรูปรูปนามรวมกันเป็นเหตุเตัวอิจาตัวเหตุเกิดเกาะเจ้าวิชาเป็นคุณก่อเป็นผก่อเพราะอันนี้รูปกับนามรวมกันมันก็ออกจากกันไม่ได้ก็คือวันนั้นนั่งอยู่ที่ฉันบอกคุาเองว่า เออเมื่อมีรูปรูปก็ดับนามนามก็ดับต้องดับทั้งรูปทั้งนามดับทั้งรูปทั้งนามแต่รูปเนี่ยอาจจะรยยังมีอยู่ครับคือไม่มีอะไรครับเราจริงบอกว่าเมื่อรูปดับนามก็ดับแต่ตัวเหลืออยู่นั่นเป็นอะไรนั่นคือสัจจะครับผม จาจริงมันอยู่ลึกกว่านั้น